अव्हां लाइ राति ऐं ॾींहं ऐं सिज ऐं चंड ताबे कयाई ऐं तारा संदसि हुकुम सां ताबे कयल आहिनि बेशक उन में ॼाणंदड़ क़ौम लाइ ज़रूरु निशानियूं आहिनि